Auscultu cae ripetu. Porzio quindexes. Mi lavas lactucon por nia tag Cae mia etzino preparas samtempe ter poman salaton lau propra recepto. La cefa mangiajo ja estos cotleto set sen la ter pomoi gi ne estus bona. Mi vere tre shatas ter salaton. Gi havas tre freshan, acidan, bon guston. Necessas PORTIO la giustai ter pomoi. Plei bone el nia cedoma giardeno set ofte ni devas aceti terpomoin. Je preso tre alta en loca vendeio. Au eble pli bone ce loca farmisto. Iam passis quin tagoi sen aina agado de miai collegoi en nia firmao. Mi miras pritio char ili adiris diris che ili volonte laboros pli multe. Nu, cio ocasis pritiu promesso? La grup dinamico funccias alie. Shangigis la interconsento pritio. Nun oni attendas pri novai ordonoi char oni tre timas mal spari la tempon. La entreprenestro approbis la planon, disvolvi machinon por lavi ter pomoin. Ia tio principe ne estas novajo. Char tiai machinoi funccias tre bone. Sed nun oni volas aldoni functiion, por pli perfectigi citiun laboron. Nun oni starigos apartan teamon. Mi scribas la texton sur blancan paperon. Malhela papero ne taugas por scribo tamen ja eblas per inco tre hela sur nigra papero, se tio necessas. Hodiau post pauso de plurai semainoi, mi faras excurson al nia cef urbo, char tie en biblioteco publica, mi legas la fresain novaj magazinoin mi tie sen page ricevas informoin pri interesajoi el landoi tut monde. Cai crome mi povas promeni en parcoi, cai giui sen strece serenan etoson. Mi ciam cun portas caieron por scribi, cae captas occasion por verci versagioin. Vi povas ja provi mem fari la samon. Mi devas registri de televidillo. Rapporto in pri urboi por mia et Si interesigas pri multai afferoi cae emas volonte visiti buticoin. Cae tio ia donos felician momenton. Per buticumado passigi la tempon, beligas la vivon por multai virinoi. Por tio virinoi besonas la edzon li estu gvidanto en fremdai quartaloi. Cae li pazience el tenu la tuton, cun bona humoro dum tiai promenoi. Pri costoi bon chance mi povas silenti, char tiu hobio ne costas tre multe si ofte rigardas sen ion aceti. Sed tio instigas al plua serciado. Cai fine si tele acetos lavaroin. Vespere nicune auscultas concerton. Auspectas rapporton pri landoi cae homoi c'è glasso da vino. Ni estas contentai. Mi povas constati che belas la vivo.